Euskalmendia kantonamentiak emuz handienak garrazi bai gorria tarratze eta mauleko kantonamentu horiak juntatzen tutu. Hiuntan hoita sei herri dia otat eta hoita bost mila bizizale. Igante juntako departamentuko bosketan, forze hiuntan hoita lau EH bai eta komunistak dia lehiatuko, Pepe la eta nik trundai guaiko ordezkaia partitzen dia, forz hiuntan hoita lau taldiaekin eta etiketaik gabe. Alde bat eta ik mendiaen kudeak eta dahaien haien projet bat, eta sozialaie importantzia emaiten die. Mendiplana gaisa izi izan da, beriz uh, eh, arahartu baitugu bortzuko laborantza eta transubantza hori, pastoralizman gatik eta hori guentako lehen, lehen txedia da bortiantako. Ez gehiago kabaleik bortian, hartza patzen dugu kabalen harriazteko, mena guk uh, eh, delibioa hartu dugu, laborarien sustengatzea, bortian egon ditin. Jendiak nahi madugu emengo jendiak hemen eh, egon diten, behartida eh, serbitxo guziak atseman eta atxiki hemen hartako departemanduko kontseiluak anitz gauzak ekarten zitu uh, eh, sozial mailean aurkipitan, jende xaharretan anitz mailetan, egunguziko mailetan, uh, sozial mailan eta gauza hori biziki importanta da, zenta atxiki zentitu jendiak gure menditan. Iskerrian EH Bayentako Anita Lopepe eta François Kamudia prezentatzen, COVID krizak ekarri ondoamen ekonomiko eta sozialei bu egiteko alternatiba bezala prezentatzen da EH Bayi. Bai, krisi honek indartu du aldaketa baten uh, beharra, eh, ba, deia olako uh, eh, tendentzia eh, batzu, eh, gure iduriko borrokatzekoak direnak, eta borrokatzen ditugunak aspaldian, mainan krisiak ono indartu du, eta krisiaren biharamunak ere seguraskiek erriko ditu ondorio sozial eta ekonomiko uh, uh, lahiak, beraz, um, zentzu gu gure autagaitza alternatiba bat bezala nahi dugu presentatu, um, jendarte modelo uh, desberdin baten aldeko borroka bezala, eh, elkartasun gehiagorekin, bizi molde ekoizteko, laborantza egiteko, manera uh, eh, xanoago eta zentzuzkoago ekin, eta larrialdi klimatikoa kondutan hartzen duen, eh, hartzen duten politika batzuekin. Komunistake presentatzen dia urtenko departamentaletan jean patrice Bassano eta Anika Azaban hoien buian zaintzen dian departamentia herrian lan, bizi eta ekoitzi lemapian halak eman hor bizitzeko behar den bezala ahaloz, hartakoz enplegi alaguntu behar da, erritarren hilabete saia hobetu, enpresak jinazi, laboiak laguntu eta beste gaizta hanitz ebai hoikoro dinamika horren ahapartiazteko. Tout ça doit permettre de redynamiser euh, ce territoire qui en a vraiment bien besoin. Ohitazteko bi eta hama bosteko departamentaletan forz hiuntan hoita laueko Pepe la eta Nik Trundaiek bi unguian EH Baieko Leonia Gergarai eta Antion Kuritsarien kontri. Jabazizien, izien, boska ehuneko behoita hama zazpiak forz hiuntan hoita lauentako boska tuzian ordian.